Literaturo por iunuloi. Grava afero. La numero de aprilo iunio 2024 de la Curiero de UNESCO en Esperanto estas nepre leginda volumo. Eble mi indicas iom malactualan materialon, se mi en 2025 revenas al gi. Sed mi pravigas min per la facto che la tutta en havo de tiu revuo estas plenda valida nun, cae mi estas certa che ancora dum multai iaroi. Ci estas collecto da articoloi cae interviuoi pri por ionulara literaturo, racconto pri cresco cae miro. Ciui bele cae amplexe attentigas la leganton pri la gravezzo de tiu genro. En la en conduca cef articolo, la cef redactoro Agne Bardon, em che malgrau la regado de telefonei cae computilei ecranoi en nia epoco, infanoi cae adolescantoi daure interesigas pri tradiziai libroi, tiel che en multai landoi la eldonado floras, crescas, furorigas vercoin de talentai autoroi, cae movas miliardoin da dolaroi tra la mondo. La granda problemo estas la manco de suffice da recono pri la educa cae cultura valoroi de infan literaturo flanque de la amas comuniciloi. Plurai textoi en tiu numero de la curiero informas cae pensigas pri la diversae classicae vercoi en plei diversae landoi, kiui helpis la formadon de amasso da fervorae legemulloi. Per interviuo, Douglas Rushkoff interesse comparas la in leghi per ecranoi cae per paperai libroi cae li assertas che la influo de la dua lego en la menson de la eta elegantoi estas multe pli stimula cae plena. Cae crome che ancao auscultado de voce legita texto estas multe pli valora ol ecran legado. Fabeloi estas fenomeno en ciui landoi, en ciui culturoi ili helpas la psican elvolvigion de infanoi. Uno e la articoloi en citiu numero de la curiero pritractas la tre interesan manieron per cio formigis fabeloi en Australio inter la colonianta lo giantaro. E per alia tre curiosa articolo, Debra Mitz Smith, usona professoro, cae faculo pri porio nulla literaturo presentis vere pensigan texton pri la figuro de lupo en la fabeloi de multae landoi. Cae inter aliai plurei articoloi el aliai mondopartoi, mi elstarigas la belegan texton de Delfin Perret, autoro cae illustristo quiu detale clarigis la gravetson de illustrajoi en la por infana literaturo. Inter la texto cae la bildoi foie trovigias tria campo de ideoi, quie la infana menso povas promeni cae giui. Cae en sequa articolo oni attentigas pri la ricetso del libroi sen vortoi Nur cun bildoi, celantai infanoin ancora ne legi povain. La plei granda biblioteco por infanoi trovigas en Muncheno, en Germanuio, en castelo de la decvina iarcento. Gi inauguridis en la iaro 1949 cae en havas dudec sep mil libroen en dudec kvar lingvoi. Tie ocasas ancao festivaloi, atelieroi, expositioi, cae concertoi. In fan literaturo, cae literaturo por iunae homoi, estas grava parto de la homa culturo. Ancao en esperanto, malgra la facto, che infano elegante en nia linguo ancora estas mal compare con aliei popoloi. Sed mi pensas che la esperantistaro devus attenti prigi se ne volas che nia linguo movado tauge evolu. Certe Zamenhof iam pensis pritio ciam li traducis la fabeloin de Andersen.